eh, mu itangazo basohoye bakavuga ko abatumiwe muri ibyo biganiro ariko batashoboye kubyitaba ko bazoronka akanya kabo nayo umugwi w'igihugu ujejwe agati y'akazina muntu CNDH urasaba leta y'u Burundi kunyarutsa ibikorwa ngo amaradiyo be n'amashira hamwe yugara ibikorwa ngo asubire gukora ivyo bikaba biri mu itangazo umugwi wasohoye muri yindwi turangije nayo mu bijanye n'umutekano umuntu umwe niwe yaraye aguye mu gitero c'abitwaje ibigwanisho ni muri komine mutaho mu ntara ya Gitega Idonido ni mu Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro turasubiye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubivuga mu ncamake turi ku munsi ugira gatatu ibiganiro bihuza abarundi bibandanya kubera mu migwi iyarusha mu gihugu cya Tanzania kuri uyu munsi wa mbere umuhuza akaba atekanya kubonana n'imigwi ine igizwe n'abasherukira amashengero amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike abaserukiye abakenyezi hamwe n'abaserukiye ugwaruka umugambwe w'abadasigana iprona uri muri leta uvuga ko ushima n’ibiganiro biri biriko biragenda yarusha mu gihugu ca Tanzania konsilia nibigira arongoye uwo mugamba akavuga ko intandaro y'injyane ziri mu Burundi ari ukudasoma kumwe amategeko hamwe n'intwaro rusange iriko irasubira inyuma mu Burundi situation pire mwebwe mubiteguriye gute byari ibyo bibazo bitatu gusa twese twishyubako baca bongera badutekerera na devoir domicile iyo devoir domicile badutekereye yari uko ngo bumva amakuru hirya no hino avuga yuko akorodarusha ishobora guhinduka canke competition igahinduka canke ngo leta zirimo bose tubona umuntu arabye mu gihugu ibiriko biragenda umenga intwaro rusange mu burundi iriko iramera nk'iyiho nyangwa na demokarasi yumvikanwa nk'uko yari isanzwe yumvikana hari abagira bati ibi ni mu bireke gutwara gutya amatora ya gutya cyangwa yagize gutya ntibihagarare murazi ko ariyo n'abaporopoza ko uba alterinance ni byinshi ibyo nizo mpari twebwe mu mugambi wa desitiyani corona twashira imbere Konselia nibigira akaba yakuwe kuri mikoro na mugenzi wacu Joseph Nsabi yabandi ihagarikwa ry'ubwicanyi gufungira abantu busa ihonyanga ry'agatekakazi na muntu ngo nivyo umugambwe Ipro n'ishami rya Charles Nditije wasavye ko byo tangurirwa kw'imbere mu biganiro biriko bibera muri Tanzania Tasiesi Yomana avugira uwo mugambwe akavuga ko mu biganiro biriko bibera yarusha muri Tanzania Ipona yasavye ko hoca higwa muri ivyo biganiro eh, mu biganiro bizokurikira ibibazo vya politike dukurikire Tasiesi Yomana Twe mu mugambwe wacu uko dukora hari hingiye gufata ingingo tukaharira ikibazo tukafata intumbero twaragize inama y'umugwi mutoya bita coordination narabwira yuko tutacumbikanye ko neza mugabo turerekana imvo n'imvano yatuma tuza ndetse nibwo bwa mbere tuzaba turonse abahutu bakaba bari kumwe n'ibihugu bifasha uburundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu onu union européenne union bose bari hamwe hamwe turahora turasaba turasaba umubonano tuze tubabwirire hamwe n'abandi bose ibibazo ngene bimeze nyinshi tubona vyotorerwa ico nico nyamukuru cadutumye ica kabiri cadutumye nuko ntabahenda twebwe muri iprona ntitwemera yuko umuntu umwe naho yaba perezida mu mategeko aranditswe iyo perezida ajeho birisha inama araba ibyiyumviro bishyikirijwe n'inzego mugabo mu gihe amaze kuvuga ati jewe iki ko ndaciyumvira nta nzego nkoranya ntibikenewe twebwe twarahanuje abatari bake mu nzego turumva n'abarundi ibujumbura ishobora byumvira ko abari rwanda b'abashinga nawe muzi baragize inama baraduhanura bati muba mugize nabi cyane turaheza turaza hariho n'ikindi abantu bakunda kwibagira ipfurona yarafashe intumbero yo kuvugira inkeho kuva amasezerano yarusha ubu mwora abantu bakoraniye ngaha mbe nkeba wari kureka uno munsi kuza zabareba ziriko zidugirwa nande ivyo vyose vyadutumye tuvuga tuti twebwe ko abadasigana benshi babishaka tukumva n'abandi ko baje reka tugende iryo jambo turishimangire turi hamwe vyari vyose nta munsi wishibe ntavyo twasinye ntavyo twaje kugabura mugabo igihambaye uko twebwe twaje gushikiriza ijambo kandi tugasanga abandi bose bari ngaha nayo igituma Tasien Sibomana na Evariste Ngayimpenda aribo baserukiye umugambwe ipronisha rirongowe na Charles Nditije mu biganiro biriko bibiri yarusha ngo nuko ari ingingo yafashwe n'inararibonye za iprona ivyo bikavugwa na Tasien Sibomana ari hariya yarusha muri Tanzania ikindi ngo catumye biba bitaba ivyo biganiro ngo nuko vyagaragara ko inkewa zitagira abo ziserukira dusubire dukurikire Tasien Sibomana bisaba yuko yohuriramwo abarundi bose bafite icyo bavuga ku ngorane eh, byatewe n'iryo honyangwa ry'amasezerano y'Arusha tukavuga imigambwe tukavuga amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki tukavuga amashengero n'abandi tutibagiye imbere n'abamaze kwemanga yuko bagomba kurwanya leta biciye mu ikoreshwa ry'ibigwanisho ibyo rero twarabisabye turavuga ko atawo kumigwa na cyane cyane ko atokumigwa bisabwe n'umugambwe snddpd warenze ayo masezerano cyangwa bisabwe na leta n'inzego zavuye mu matora atemewe nazo zigaca ziba inzego inzego zitisunze amategeko icya gatatu rero ni uko twabasabye yuko boca bafasha kugira ngo amasezerano yarusha ntakire guhonyangwa hoje aho umugwi wamaho ugizwe n'abarundi n'abanyamahanga baserukira amashyirahamwe akomakomeye nka oni eh, bumwe bwa afurika n'ibihugu by'akarere ko muri afurika y'ubuseruko n'ibihugu bya rutura mu gufasha uburundi n'abarundi rero bamwe bamwe hanyuma bakaraba ko koko amasezerano y'arusha atashobora guhonyangwa haba kuri ubu butegetsi no ku bundi butegetsi bwozaho ko birashoboka nuko boza n'ubundi akagomba kugira nk'ibyo abandi bariko baragira icya kane ni uko twasabye rero ko hoca ibyo biganiro bikabyara inzego z'imfatakibanza zotuma abarundi ziyumvamo izo nzego hanyuma zikaba ari zizoca zishinzwe igikorwa gihambaye cyo gutegura amatora kugira ngo igihugu kironswe inzego zemewe n'amategeko zizigiwe n'abarundi zizigiwe n'amakungu ibyo Tasien Sibomana akabivuze inyuma yaho shahare nditije amenyeshereje ko yaguye mu gahundwe yumvise ko abarongoye mu mugambwe Iprona bagiye iyarusha atavyo azi kuri ibyo bijyanye n'ibiganiro tukaba twagerageje kurondera abaserukira umugambi uri ku butegetsi hamwe n'abari muri leta ariko tukaba twabakenye tukabemerera ko tubandanya tubarondera umuhuza mu biganiro hagati y'abarundi amenyesha ko azoshobora kubonana nabo bose begwa n'ibibazo n'ikibazo cy'u Burundi batashoboye gushikira rusha mu biganiro biriko bibera ngaho muri Tanzania ku kumvo zitandukanye kandi bari bararonse ubutumire ivyo bikaba biri mu itangazo ryasohowe n'ibiro eh, vy'umuhuza kuri uyu w'Imana ku igenekezo rya 2022 rusamu no mwaka amagenekerezo nayo bazohurira ko akamenyesha ko bazemenyesha hanyuma Benjamin Mukapa umuhuza muri ibyo biganiro amenyesha ko abatazo ababazwa nuko batashoboye gushika iyarusha akavuga ko intererano zabo zari zikenewe muri ibyo biganiro ku mugaragaro Dr Ndiho kubgayo Domitien yahora atwara ikigo Obehan ni waramutswa ubwo bushikiranganje akaba yarahiye imbere y'umukuru w'igihugu inama eh, nshingamateka na nkenguza amateka kuri uyu wa mbere akaba asubiriye Tabu Abdara aheruka gushingwa ayandi mabanga mu bijyanye n'umutekano umuntu umwe azi ku izina rya nshimirimana jonas niwe yaraye aguye mu gitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyaraye kibereye muri zone rw'isabi ni ku mutumba nzove muri komine mutaho intara ya gitega umusitanteri w'iyo komine akavuga ko aba bantu bakomerekeje n'umukenyezi umwe biba n'umuntu umwe mu ibotike ni nkuru tubazarutire kavabushi igitega nk'uko bivugwa na musitanteri wa komine mutaho denis muhanyi aho ku mutumba nzove hatewe hasanzwe hari agasoko ngo n'abantu barakunda kuhateramira ngo hari igihe cy'isaha zitanu z'ijoro aho uwo mugwi w'abantu witwaje ibigwanisho watera denis muhanyi amenyesha ko ngo baciye batangura kurasa mu ntumbero yo gutera ubwoba abantu ngo ntibaze gutabara kuko baba atabigwanisho bafise warongoye komine mutaho avuga ko ngo abo bagize icyo gitero baciye batangura kubomagura utubutike tugera kuri indwi mu byo bibye hakaba harimo amakaziye atanu y'ibiyeri ifarde cumi z'itabi amagunira abiri y'umuceri amaduzeni abiri y'amavuta abakenyezi bisiga ibiro mirongo ibiri by'ibiyoba n'amafaranga ibihumbi mirongo indwi na bine abo bateye baciye barasa umudandaza asanzwe akora kwa muganga afasha abaforoma igwisabi akaba yitwaje imirimana jonas w'imyaka mirongo itatu n'itandatu akaba yapfiriye mu bitaro byo mu mutoyi ku munsi w'imana barakomerekeje kandi n'umukenyezi umwe ngo bamukubise tubamenyeshe ko uwo mugwi wateye wari ugizwe n'abantu bagera kuri cumi kandi ko ngo hagiye gushyirwa igipolisi kuri uwo mutumba nzove nk'uko musitanteri yabimenyesheje Arthur Kababushi Gitega Radio Isanganiro urakenuye Arthur Kababushi umugwi w'igihugu jeje agateka kazina muntu CNDH urasaba leta y'u Burundi kugwanya ikumira nkuko biri mu itangazo uwo mugwi wasohoye mu mpera z'iyindi twaraye turangije ngo leta ninyarutse nyabuna kugurura amaradiyo acugaye be n'amashirahamwe atandukanye hagarikiwe ibikorwa kugira ngo ayo mashyirahamwe n'ayo asubire akore dutega amatwi umukuru wa CNDH umugujejwe hagati y'akazi na muntu Jean Baptiste baribonekeza gukora ibishoboka byose kugira ibikorwa by'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki byahagaritswe bisubire gutangurwa leta kandi itegerezwa kunyarutsa ibikenewe byose kugira amaradiyo y'abigenga yasambuwe asubire gukora ukuri kwamye no gufata ingingo zibereye zo kurwanya ingaruka mbi z'ibihuha n'amakuru y'ikinyoma mu banyagihugu leta itegerezwa kubandanya gushyira mu ngiro imigambi ikenewe yose yo kurwanya ikumira inzankano zifatiye ku moko hamwe no kubahiriza umutekano wa bose ariko ntibizane ubundi busumbasumbane bufatiye ku karenganyo jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi sendehashe asaba leta kandi gufata ingingo kugira ngo umutekano wubahirizwe kuri bose dusubire tumukurikire gufata ingingo zose zibereye hisunzwe ibwirizwa shingiro n’andi mategeko y'u Burundi kugira umutekano wa bose wubahirizwe kandi imigwi yitwaje ibigwanisho ituzwe gufata ingingo zose zibereye ku bijyanye no kwitaho abanyagihugu na cane cyane urwaruka abahoze ku rugamba abakukurutse n'indi migwi y'abafise intege nke kugira ibarinde ubunebwe ishavu ubukene ukwihebura hamwe no gukoreshwa mu bikorwa bibi na mu bijyanye mu rudandaza haribonekeza ikena ry'ikinyobwa eh, cyitwa henken mu bubare butandukanye ngaha mu gisagara cya bujumbura aho radiyo isanganiro yaciye aba badandaza ibyo binyobwa bakemeza ko baronka bike ugeranije n'ibyo baba basabye mireye kanyange yazungurutse mu bare butandukanye atubwira uko yabisanze mu bunywero bumwe bumwe twagende imbere y'umutaga wo kuri uyu wa mbere batumenyesheje ko ikinyobwa cha Henken gisigaye gikenye ngo izo basaba mwishira hamwe rihingura ibinyobwa bwa Hudi sizo baronka nkuko babitumenyesheje ngo icyo kinyobwa gisigaye gitangwa n'umuntu umwe gusa icyo bita monopole de commercialisation mu rurimi rw'igifaransa ngo we agaheza akazitanga ku bunywero no mu buguriro icyo bita alimentation hakurikijwe amabon tubajije igituma hatangwa amakaziye make kuyabakenewe abo twasanze hanze mu kibanza cy'umugwizatunga Arthur Bazompora ari na akorana n'ishiramwe Brahudi mu idandazwa rya Henken batubwiye ko hakoreshwa amabon ku buryo ishiramwe Brahudi ari ryo rishinga izitangwa n'izidatangwa amakuru twakuye muri bamwe mu bafise ubwo bunyoero basanzwe badandaza Henken nuko kuva uburundi bwinjiye mu ngorane kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze hibonekeje ubukene bw'amafaranga y'agaciro ubwo bukene ngo akaba ari nabwo busigura irikena ry'ico kinyobwa ariko rero naho havuga iryokena ry'amafaranga y'agaciro aha mwo kwibuka ko leta y'u Burundi yemeza ko atabukene bw'ayo mafaranga buhari Mwishire hamwe Brarudi rihingura rikongerera rikadandaza ibinyobwa harimo n'ico kinyobwa Henken bakaba batumenyesheje ko bazogira ico babivuze ko kuri uyu wa kabiri urakeneye Mireye Kanyanga makuru tiyabandanirize mu bijanye n'indero imyiteguro y'ikibazo kitanga uburenganzira bwo kubandanya igice ca kabiri c'amashure yisumbuye ngiriko igenda neza umuyobozi w'inyigi w'ibiro bijejwe gutegura icyo kibazo akavuga ko hazotangwa ikibazo kigenewe abanyeshuri bari mu mwaka w'icyenda w'ishuri nshingiro n'ikindi kibazo kigenewe abari mu mwaka w'ishure mu mwaka w'icumi w'uburyo bwa kera bw'ibyigwa patrick manengera akamenyesha ko iyo migwi yose izoheza ikacibandaniriza amashuri hamwe mu gice cya kabiri obeniyo nkuru yaduteguriye nkuru dushikire ku idonide igikorwa cyo gutora ibibazo by'abanyeshuri bamaze igice cya mbere c’amashuri yisumbuye cyaratanguye nk'uko bimenyeshwa n'urongoye ikigo kijejwe gutegura ibibazo by'amashuri ya leta patrice manengeri aramenyesha ko hari imirwi ibiri y'ibibazo kimwe ni kubiga mu mwaka w'icenda mu buryo bw'ishuri nshingiro ikindi ni kubahejeje umwaka w'icumi abo mu w'icenda bafise abigwa bazokora ku ibibazo n'abo mu w'icumi ni uko nyine ni ukuvuga abo mu w'icenda bazokora ibibazo by'indimi bibiri igice cya mbere ni indimi zijyanye n'igifaransa n'ikirundi hanyuma babungere bakora ikibazo kijyanye n'indimi z'icyongereza hamwe n'igiswahili bazokora n'ibiharuro bakore n'ibyo twita mu gifaransa siyanse tekinoloji eh, bakore na siyanse imene bakore na entrepreneri ariko abo mu w'icumi bazokora kumwe bahora bakora kubazoba bamenye muri ico kibazo iyo mirwi ibiri y'abanyeshuri zobandaniriza hamwe igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye nk'uko bisigurwa na Patrice Manengeri abazomenya bazogenda mu gice cha kabiri cy'amashuri yisumbuye kandi abo mu w'icenda n'abo mu w'icumi bazigana abo banyeshuri mu w'icenda bahawe porogaramu bategurwa ku buryo bahejeje uw'icenda baba banganya ubumenyi n'abahejeje uw'icumi abo rero bazigana mu bisata bitandukanye e, bigomba gusa na bijya bisata bya kera naho bagiye barahinyanyuramwo ku banyeshuri batazoronka amanota barekurira kubandanya bamwe bazoja mu mashuri y'imyuga canke mu gihe habonetse bibanza basubire mu mwaka bamwe bazobandanya kwiga amashuri y'imyuga amwe biga amamodile amara nk'amezi atandatu amezi angahe hanyuma bamenye imyuga bamenye hariho n'abandi rero bashobora wo nk'igihe hoba habonetse imyanya muri ico kibazo kizotangura kuwa munani z'ukwezi kwa gatandatu kuza kubitire mu ntara ya mwaro abarongo intwaro eh, intwaro muri iyo ntara be n'abajeje igisata cy'uburimyi n'ubworozi bavuga ko atagihindutse umwimbu w'ibiharage w'impeshyi uzogenda neza umwavu w'ikizungu wabonetse kare ngo ni kimwe gituma bizera ko uwo mwimbu uzogenda neza bagasaba abarimyi ko batokwigina uwo mwimbu mu kuwusesagura imwaro rohandi kuriyo nk'uko bimenyeshwa n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya mwaro jejwe iby'intwaro leonce kwizera ngo arizeye ko umwimbi w'ibiharage w'impeshyi uzoba mwiza umuyobozi w'isata kijejwe uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara francois n'interetse nawe nyene avuga uko ngo umwimbu uzoba mwiza ngo mbere na bamwe bamwe mu barimyi baravyemerera amenyesha ko muri iki gihe cirima ry'impeshyi imvura yaguye neza muri rusangi naho hari imitumba imwe imwe yo muri komine rusaka na ndava yakozweko n'igihuhusi amenyesha ko abarimyi muri iyo ntara bakunda kurima ibiharage vy'ibirembegwa navyo ngo bikaba birinda imvura ikindi ngo abarimyi bateye ibiharage ku gihe kuko n'umwavu w'ikizungu ngo wari waje kare ku mituma imwe imwe abarimyi baratanga gusoroma ibiharage warongoye depeye imwaro akavuga ko uwo mwimbu ushikiye mu bukene ngo kuko umwimbu w'ibigori wari wabaye muke imvura ikaba yari yaguye nabi igihe cy'umutasuro ngo bimirije gushika mu makomine ngo bahimirize abarimyi babungabunga umwimbu ntibawumarire mu isoko bahave babura n'akabuto hanyuma ngo menya ko ubu ikiro cy'ibiharage cyavuye ku mafaranga igihumbi n'amajana atatu mu kwezi guhe igiheze kijya ku mafaranga amajana umunani ubu icyumuceri umuceri kikava ku gihumbi n'amajana atanu kijya ku gihumbi n'amajana atatu muri ico gihe imwaro Laurent Kuriyo radio isanganiro urakeniye Laurent Kuriyo mu kurangiza n'amakuru tuyarangirize mu ntara ya Karusi aho ivuriro rya zone rya zone riri muri zone ya Rabiro komine mutumba intara ya Karusi rimaze iminsi ryugaye kubera ko abakozi bamaze amezi ane badahembwa aba bakozi bakamenyesha kandi ko iryo vuriro ritakironswa n'uburyo bwo gukora abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara bakamenyesha ko bariko bavugana n'abarongoye diocese nkuru ya Katolika y'Igitega iryo vuriro risanzwe rikukira ko kugira ngo barabe ko iryo vuriro ryosubira gukora ikarusi Blaise Pascal Kararumi Ivuriro rya zone bibara ryo muri komine Mutumba intara ya Karusi iryo vuriro rimaze iminsi ine ryugaye nkuko na mustantere wa komine Mutumba avyemeza ariko akavuga ko ataramenya imvo zatumye abakozi bo kuri iryo vuriro bahagarika akazi abanyagihugu bo muri iyo zone ya bibara bidoga ko bagira urugendo rurerure mu kugira ngo bashike aho bashobora kwivuriza ngo aho naho ni nko ku ivuriro toyi riri ku mugwa mukuru wa komine mwakiro mu ntara ya karusi abandi nabo ngo baheza baja kwivuriza ku ivuriro ry'irabiro muri komine mutumba aho baheza bagira urugendo rw'ibirometero hafi icumi bavuye kuri iryo vuriro abanyagihugu batugwaye atonda aho ku ivuriro ryo mu bibara agasubira kurungikwa kugira urundi rugendo kugira ngo ashike kuri ayo mavuriro ngo aho rero nicyo gituma benshi baheza bakabiheba bongera bamenyesha ko iryo vuriro ryari rimaze amezi atari make ngo risa n'iridakora ibyo abakozi bo kuri iryo vuriro ntibabihakana bagasigura ko bamaze amezi atatu bakora abenshi muri bo badahembwa ngo bari basanzwe bahembwa n'ishyirahamwe odage rya diyoteze nkuru ya gitega ngo ariko ubu ntibari bakibahemba urongoye ubuvuzi muri disikiti ya nyabikere iryo vuriro ryegukira aremeza ko baronse ikete ryemeza ko abo bakozi bari bagiye guhagarika akazi agasigura ko bariko baravugana n'abarongoye odage ngo kugira ngo bakure mu nzira icyo kibazo n'uwurongoye ubuvuzi mu ntara nawe nyene yemeza ko bariko baravugana n'abarongoye odage ya diyoseze nkuru ya gitega kugira ngo iryo vuriro co kimwe n'iryo gatone naryo nyene rimaze imisi ridakora ngo ashobore gukora avura abanyagihugu ikarusi kararume blaise pascal ku bwa radiyo isanganiro kararumye turagushimiye akaba ari no ngaho turangirije amakuru yo kuri uno mutagarika badufatiye hagati tubibutse ko uno munsi ugize gatatu ibiganiro bihuza abarundi mu gihugu cya Tanzania yarusha bisubiye gutangura kuri uyu wa mbere umuhuza akaba ari kabandaniriza ibyo biganiro mu migwi ahatekanya kubonana n'imigwi ine muri ano makuru mukamwumvise bamwe n'abandi mu migambwe icyo bashikirije mu biro by'umuhuza nyene bakavuga ko abataronse akaryo gushikaye baratumiwe bazoronka irindi isango nayo mugwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu sendeye urasaba leta y'u Burundi kunyarutsa ibikorwa byotuma amaradiyo be n'amashira hamwe yugaye asubira gukora ibikorwa byayo no mu bijanye n'umutekano mwabyumvise ya umwe yarwaraye ahitanwe n'igitero cy'abantu bitwaje ibirwanisho imutaho ni mu ntara ya gitega mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na Ndwaye ari mu buhinga bw'ibyuma amakuru mwashikijwe na Plaside niyo mungere tubivuriza umutaga mwiza no kwandanya mukurikirana ibiganiro bya disanganiro naho butaha